na ule afisa mmoja aliponea, lakini vizuri namna hiyo. Nakwambia uguzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Kwa hivyo ni excellency, tafadhali siasa huko juu tutakusaidia wewe koo na uongeze utalikosa hata ni you usiongea kitu mbele yangu. Anawaambia wajumbe wa UDA wasitufikirie sisi wewe Yaani vijiduda vidogo vidogo vina mdomo wa kuongea kuliko chombo chao. Wakiangalia mimi ni mtu kupitwa na mjumbe mimi, ni tisa na mjumbe wa UDA kwenda kwako mjumbe. Naona Mheshimiwa Sarai pia anataka kuongeza jambo hapo. Karibu karibu mheshimiwa. Kengelia mimi. Au kule walete vyoo, walete Abdul Samad, walete Sarai, wote ni kora moja. Mmefika. Okay, toke hapo. Kuna mjumbe hapa naona na plani ya kuboresha mtaala wa CBC. Mimi nimekwenda kwenye maonyesho ya Mheshimiwa Waziri wa watoto uvutaji. Kilichonishangaza na Mheshimiwa Waziri wa Tunisia alipo, kila unapokwenda lile banda la watoto uvutaji unakuta ametengeneza redio hajabadilisha, ametengeneza mita ya maji anahitaji msaada, haijafanya kazi. Kwa nini tusio na kipaji cha kilimo kuuza kipaji cha kukohoa maziwa wenyewe hawaruhusiwi, kipaji cha kuchunga hakiruhusiwi. Hebu nikuulize, hata kwa kipaji cha kulima tunaongeza nini jamani Kwenye kipaji cha kulima, kama mtu ana kipaji cha kulima akalima eka moja kwa siku moja, sio kipaji. Eh? Kama mtu ana kipaji cha kulima akalima eka moja kwa siku moja, sio kipaji. Je, ni sahihi kuyafundisha judo, sarakasi na dansa? Mwisho wa mtu watakuwa nani sasa? Tumeongea hapa swala la matatizo ya sekondari na university, hilo si matatizo, lakini labda nimuulize mheshimiwa waziri, wewe mtoto wangu amesoma akachukua kama digrii kwa miaka miwili, amesoma miaka miwili, mimi nimekosa hela, amefungwa, amerudi, huyu tunamhitaji ah, huyo ni dropout tu. Kwa nini asipewe nusu digrii, mheshimiwa waziri? Mwandishia nusu digrii kwa sababu anayeamua digrii sio wewe, anayeamua digrii ni mwajiri. Sasa wewe niandikie mimi, haya maneno yote yalete, hata siku siandika nusu digrii ili tajiri ndio atoe maamuzi. You know, people may see this as a simple perambulation but a tactful policy. Ndio nafika siku leo. Mimi mimi tunamafika msuka. Wazeni kuvaa sufuria kwa kichwa, nishangae sana, niliukubali safari yote hii. Haki ya Mungu mambo gani? Ni kwa sababu ya kutembea na ile mtu anaitwa Hajakosa. Gachagua, wacha nikwambie, siku Robi msuka sisi wote tuko wapi?

ndio mkoko umealika maua ndani ya rumba ikiwa na baraka FM huko nami hapa mzee wa kiti, mimi unapata burudani safi sana. Kama ndo mafika karibu sana, wala hujachelewa. Mkoko umealika maua, chombo ndio kinang'oa nangu, kiko ufuoni ufuoni, bado tunaangaliana na pale ya ninaona uh, wale walioko ndani wanashughulika shughulika kuhakikisha kuwa safari itakuwa haina burda yoyote. Karibu sana, uko nami hapa mzee wa kiti. Kumbuka hii ni Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima tisini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake, yanapata kwa njia safi kabisa. Tunazungumzia viunga vya Mombasa, tunaanza mbali tu kutoka kule Likoni eh, twende Kwale kule Mtongwe, Kwale yote Simoni, ile eh, sehemu za paka Horohoro kule Lungalunga Vanga wanatupata kwa tisini na tano nukta tano. Sehemu za juu milimani Lushoto kule Tanzania wanatupata kwa tisini na tano nukta tano kwa tisini na tisa nukta tatu eh, sehemu za Malindi, Mgunga, Viatu, Ruvungi, Mambrui kule Gongoni, Tana Delta rafiki yangu moja ndani sana vile kwa vile tupo eh, sehemu sehemu za Lamu kule wanazipata kwa tisini na tisa nukta tatu. Ukija upande wa undani juu milimani kule, ukija upande wa Taveta Taveta kule wanazipata kwa tisini na tano nukta tano. Alafu toka kwa sehemu yote duniani, iwapo huko eh, sehemu ya bara la Amerika lile iwapo Ulaya, huko bara Asia kule, unatupata kwa www.barakafm.org ama kwenye myradiostream.com pale tupo, ama vile vile kwa Radio Garden unatupata kwa njia zako. Asante sana eh, rafiki yangu, mdogo wangu mkubwa sana, shabiki wa rumba explosion, Fafana Pele, Jacoba Bakenbach ndani ya Nairobi, ulikuwa umeniambia mzee wake tunichezee Eve Matoko Pepe kwenye albamu ile alikuwa akimshirikisha Nibo Dodoma Muibi anapochukua leo raha kubwa. Raha yake ya leo ni siku ilipoahidi wiki iliyopita kuwa Mungu akitujalia leo itakuwa ni siku ya kulikweli. Kwa hivyo ni wewe ndio unaendesha kipindi, mimi nipo tu pale kama rubani. Kwa hiyo ndio unasema bana, mtu akituwekei wekei. Alafu kila mmoja tunampatia fursa ya kuomba wimbo. Mzee wangu JK, sijui huko mabado umelala sasa hivi ama bado kwenye shughuli, unaomba hiyo hiyo shika shika shika shika nakuchezea hiyo bwana ali mboga sehemu za magongo pale upo ulikuwa umeomba kama sitakosea kasimu amefika ile awamu ya pili tutakuwa na kuangalia wimbo ule kwa hivyo karibu na wala msibanduke tuko hapo kwa kesho kwa tunapeleka rumba mbili pamoja sana kumbuka ni kuondoa watu pia pale book entertainment tunapata burudani yenye na nguvu kubwa karibu ni saa mbili na dakika kumi na moja Jopo la kaunti, janja, masuala, tulizo, hoja, is Saturday Night Live Show SNM. Come out Sunday. explosion. Tufuate kwenye mtandao wetu wa kijamii wa FM, Instagram, Facebook, Twitter, na sasa TikTok. Utatufahamu wanayojiri kote nchini. Isitoshe, tusikose tovuti www.fm O-R-T. You, you, you are now tuned in. Nicholas Kumbu Kinango, vipi? Karibu sana Wamukaya Kulumpa Bana Rumba, mtu wangu Ochi Ochi, weka weka wajen radio game zai ake ke don call wakati wambe tini wakati wamba lwa boni kuma kila tuditi kitwa lwa boni patota kudikwimpa kumbimba mutumba lebana basheta bayenda yenda anamu basheta bakabuna kwetu kachokole ya kwetu ni ndegele baraka fm ni ndegele rumba explosion ni ndegele kazi safi kabisa ya Tio Blaze kuu kuu, yani mitindo yake ya muziki ilikuwa ni tofauti kabisa the original masters wao wanaoijiita wenyewe. Zinaba ndani ya baraka ya Yasa Mrume Sports na mzee wa kiti popote pale ulipo, karibu kama ndio umefika sasa hivi, wala hujachelewa sana, chombo bado kiko pale pale kuone, ndio tunatoka sasa hivi, nanga tunaziinua juu, ishara kuwa safari ndio inaanza sufuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sufuri sufuri. Tujuliane haya, yupo uko nimechoma ama nimekuacha. Kumbuka leo ni siku yako msikilizaji ya kuomba wimbo upendao, na tutakuwa tunataka nidhamu fulani ya kuwa ukipiga simu unasema jina lako, unatoka sehemu gani la kutuambia, unatuambia alafu naomba ule wimbo alafu pia utakuwa unampicha mwenzio. Tunakwenda namna hii, yaani leo tunataka wengi, hususan hata wale ambao wanawapiga simu watumia rafa, tunapatia nafasi pia leo vile vile.

Eh, uko wapi? Uko wapi? Nani mwingine? Nani mwingine katika line hapa? Tupigie simu tujuliane hali, tuone inakwenda namna gani. Halo, Baraka FM. Naam. Nani? Halo. Halo. Unapopiga simu unatoka karibu na redio tafadhali. Eh? Ah, sawa, Naam. Naam shukrani kutoka kule. Eh, ni amefanyika yote. Sawa sawa, uko ndani ya chombo. Karibu sana sana, asante sana. Tuko pamoja. Asante sana ameomba yoyote yaliyowanyika, na ndio hiyo basi inaendelea bado pia ni hiyo yaliyowanyika. Tutupokee mwingine hapa. Halo, Baraka FM. Naam, jambo sijui wewe jana kutoka vipi bwana? usawa kabisa. Vipi ndovu huko? Uliwahi kushuhudia ndovu fulani huko kitambo fulani? Hawajatoka huko. Eh. eh. Karibu sana mzee. Ah, katika karibu na Msangatamo kule Kiribe kule bwana usiku kuna kisa nilitokezea bwana, kapotea njia, alikuwa anaenda Kinango, ikaelekea upande wa Kiribe kule inafikishwa sehemu huko bwana, na ndogo kwa ndogo ni kubwa, wacha eh, ile ndogo kumwona kwenye matv. Halo <laughs> Baraka FM, safi karibu sana kwa kutoka Ndio ni maruu

Jambo bro. Sawa vijana. Safi kama kawa unabonga na bao mikubwa ndani ya Kanaka Base lakini si kama kichoni huku bro. Karibu sana. Asante sana mazeku mewaka moto kabezi na tunakusikizia hadi samaki. Nilikuwa naomba goma hapo. Goma gani kaka? Ile goma la Dezo Dezo. Dezo Dezo. Eh, msala mwana eh, huyo mwana anaitwa Shala. Ah, Shala Shala. Ah, Shala hasa mzee hilo goma bwana sana kabisa. Sawa, tashukuru Pamoja da. sana mzee wa eh, ndio kama namna hiyo ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Asante sana Kevo, unaniambia unanipata kwa njia safi Magongo pale. Halo Baraka FM. Halo, niambie mzee bwana. Niambie wewe, mimi nakusikiza bwana. Ah, Panga la zamani hapo makali ni yale yale mwanangu. Panga la zamani makali ni yale yale niko hapa. vipi huko bwana? Bwana Kiteje sema kabisa bwana. Naam. Na kusikia nafanya vitu vyako hapo bwana. Eh bwana. Eh, mwanangu niko Kiteje huku na mipanga la zamani. Ndio. Makali ni hayo hayo. Eh bwana, karibu sana. Okay, niambie sasa. Mimi wewe nini bwana panga la zamani. Mbona sababu zamani zamani hivi panga? Nakupenda ile vichekesho vyako bwana. Karibu. Asante. Ah, Sasa ah, mimi nipigie nyimbo ambayo inaitwa Pili Mswahili. Pili Mswahili Morelo Bakamba. Eh, Morelo Bakamba. Ah, umemwitaje? Ameta Moreno Moreno, mimi najua tu kama Moreno. Eh, ah, Batamba muenda Morrison huyo. <laughs> Jamaa wanakusalimia hapa bwana, sijui mpe simu kidogo. Wape simu, wape simu. Bwana anachapa simu kubwa sana hapa jamaa anaitwa Hasani hapa. Wape simu. Wape simu. Ah. Oya. Ah, my name is Hasani bwana. Niambie. Ah, kwema huku kwetu. Eh? Kwema sana Hasani, vipi? Mimi niko poa, tuendelea na maisha, kupambana tu. Amina, Mungu atatujalia bwana. Vipi huko, kuendeleaje? Tunashukuru kaka. Sawa asante sana Asani ndani ya kiteje, jamaa za kiteje hao eh, wako na panga la zamani pale. Ah. Halo Baraka FM. Eh, Naam. Safi sana. Safi sana Modi. Asante kaka, asante sana, asante sana. Tusikie leo anyika hapa. Naona kwa njia Arafa pia kuna Arafa zimemiminika kwa sana, utakuwa nakiangalia pale bila wasiwasi wowote. Mama Hadija, umeniambia nikuwekee unaitafutia nini Mbaraka mwishee Asante sana Mama Hadija kutoka Ukunda pale. Kwa sasa hivi tusikize leo Wanyika, naona leo Wanyika ameombwa kwa sana, tusikie safari ya Samburu hii. Kumbuka Derumba Explore, cheza mpango mzima nami mzee wa kiti unalipata pia kwenye mtandao Facebook pale, tafuta mzee wa kiti kwenye Baraka FM page, pia tafuta eh, Baraka FM page, hata kwenye TikTok nipo pale mzee wa kiti, naona nimetulia tu. Instagram ukiingia tu utanipata. Yaani mimi sijaachwa nyuma kipo kote kule. Kumbuka leo ni siku yako ya kuomba wimbo, wimbo unaoomba mimi nakuchezea. Nipo kwenye chombo tu, wewe ndio naoga. Jesus. ubu bombas aí. não faz tem paz. Amen. Thank you. woman Thank you.

Moreno amekasirika. Moreno eh, aelewa mbele. Ah. Kazi safi sana Moreno Batamba, wimbo ambao ulitia fora sana pili Mswahili sema ujanja mwingi nakala mtoto Mswahili Kiswahili alimzengua sana oh, bwana Moreno Batamba na duru za kuaminika zinasemekana mama huyu pili alikuwa ni mwana mitindo ama kupenda moda ilikuwa lugha za kinyenya zile Tanzania pale na kutokea tu bingo ndio kama unajua tena mapenzi, watu wanapendana vile Moreno? Moreno? Moreno? Ayo Ayo kwa kwa maneno hayo maneno hayo amekirika ameshajanguliwa la pili Kiswahili Mswahili usiombe kupata mtoto wa Kiswahili. Kiswahilini unajua tena shafundishwa kwa kungwi pale, shaelezeelezewa mambo mawili matatu na jinsi gani ya kumdekeza dekeza mume wake kwa polepole bwana. Ndivyo sisi Waswahilini wa Moreno ah, eh, bwana, kufuatilia sana historia ya Moreno inasemekana pia vile vile Babu Shah, kama unakumbuka diski Babu Shah alikuwa na kampuni inaitwa Big C. ilikuwa ni kama record company angaliweza kuweza kumuunda Moreno katika misingi ile ya kujulikana sana hususan Kenya hapa. Japofuatilia Moreno ni mwanamuziki atokea jadi jadi, alikuwa mjani jadi, lakini eh, katika historia yake anatajwa pia Babu Shah kuhusika kuweza kunufaisha hii, tunajua tena ndani ya baraka ya Rumba Sports unaona mjua kitu naamini popote pale ulipo unapata burudani. Huyu pini kama unafuatilia sana Eh, jina lake alikuwa anaitwa eh, Pili Mikendo Kasim. Kama wewe ulikuwa unamjua Pili Mikendo Kasim, utapatia nafasi za kuelezea. Je, alikuwa alikuwa vipi? Maana tunaonekana kitambo uwe modeli pale na uchukue taji Tanzania, lazima yeye ulikuwa eh, mambo yako ya muonekano alikuwa na muonekano mzuri sana. Haya bwana, ndani ya Baraka FM Rumba Express ndio mpango mzima Asante sana Robert Mwachiru ndani ya England pale, wanajua nataka mashemeji wangapi bwana Baraka Mwingie. Asante sana Abdurahman Wandaki ndani ya Ebale ya Rumba Congo Lines na mimi Aminata, ya eh, ukipata utakufurahisha sana. mimi pia ndani ya Ebale ya Rumba, asante sana Njeri ndani ya Bada Rumba bwana, huko pakawa eh, ndio kama namna hiyo pale location Dagaa akajenga nyumba kakaa mwanangu mwana mwanasiti vijino kama tikiti vya kupikia Kiswahili kitamu na hiki ni kitengo ambacho tunakumbushana, tunaelezana, tunaambiana hapa na pale, ili tuweze kufahamishana, hususan katika shughuli zetu za hapa duniani. Nimekuwa nikitafakari, nikiangalia mambo mengi, mambo mengine ambayo mtu anaona ya kawaida. Hebu kama ule moto mama unaotumia nyumbani, je, labda na kibiriti cha kukiwasha unaiba moto, ukiwasha moto unachoma kama ni takataka, kama ni kupikia, kama ni nini, yani moto tu. Wengine wetu ambao tulijaliwa kuingia katika mashule tukafundishwa pia kuhusu moto, kuingia combustion, na lugha zile zinatumika tumika pale, oxygen, mambo fulani pale, unaona. Lakini mimi nikiangalia naona moto ndio umeniingiza sasa. Nani kati yetu anaweza shika moto? Ila uwe yeye ni rais wa nchi fulani iliyoendelea ama nchi zetu za huku huku ama uko nyumbani kwa hebu tufikie ule moto, tukubali pia kwa kweli wewe umeweza kufika moto. Kwa nini tusistaajabu? Alafu moto tunaenda unatoka kwenye mcha kiwili tu, ati umesumbua labda kama wa zamani walikuwa wanasumbua kama mawili hivi, moto unatokezea ile tutastaajabu, tumeona ni kawaida. Ukisikia kwa makini na moto, moto mkubwa itakuwa kwa yule ana moto mkubwa kule anatudokezea huu moto huu huu mdogo ambao pia hatuuwezi msingi mkubwa ni kutafakari kabla ya kazi nambari moja inayokutetea na african pop kusikiliza na mwana kwa ameniambia bwana mzee wa kitu dezo dezo sala mwana yani leo leo leo yani watu lazima watu wakimbiane leo manake wewe ndo unaamua ni wimbo gani tuucheze mimi nipo tu hapa ale yaani chombo mkitaka kukipeleka pemba mkipeleka wapi yani mimi nipo tayari

Shala mwana kusema kwenu mtu mama na Sherare wengi walikuwa wanamwita kwa jina hilo na Sherare ni mmoja wa wanamuziki wa ambaye alikuwa amewakilisha sana kina mama na kuonyesha kwa kweli kina mama kando na jikoni basi pia ukipatiwa nafasi wanaweza kuwa waimbaji wazuri na kuendeleza mziki jinsi inavyostahili. Tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ndio mama Nationale Lale aliaga dunia hii. Wengi walikuwa namjua kama kuyo mutu asi eh, Mamu Nationale, yani zaidi sana huyu alikuwa alikokuwa ananengua kiuno juu ya jukwaa pale, alikuwa amekuja na mitindo ya kitamaduni tamaduni hivi kuboresha muziki ule, na ulipendwa sana. Wengi walipokuwa wakimtaja, ilikuwa lazima uweze kumtaja. Alitunga vibao vingi tu na mmojawapo ni Denzo. Denzo pia ndijulikana sana. Kuna bingwa mmoja anaitwa Mark mkwame kutoka ndani ya Tanzania pale, ndo alitudokezea eh, ya kuwa wimbo huu ilikuwa siku hii alioutunga ulikuwa umetungwa kule Tanzania, na hata yale maneno ambayo yanazungumzwa pale ni lugha lugha za za mtaani mtaani za Tanzania pale, na ndio yeye akaja akauboresha wimbo huu ukaja ukajulikana kwa sana. Ndani Baraka ya FM Rumba Express, mpango mzima uko nami hapa kuhakikisha kuwa kila kitu shwari. hivi nikakwambia leo ni siku yako, wimbo upendao. Asante sana wale wote ambao wameomba, utajaribu kadri niwezavyo nicheze kila nyimbo iliyoombwa Halo Baraka FM. Mzee wa kiti. Naam. Nimerudi nimerudi baoni kubwa huko na kabezi lakini wewe kama vituni huko. Wasemaje baoni kubwa? Nimeshukuru mapebro nimesikia hiyo request yangu salamana dezodezo pia kanifunza yenye nilikuwa sijui kumhusu. Ndio. Nakushukuru mzee wa kiti umeninoa akili. Asante sana baoni kubwa huko na kabezi. Karibu sana maombi kubwa. Alafu umesalimiwa na Brabameni Akwete Balala akiwa Bungoma, anasema nakusikizia kwa sana. Safi sana mzee mzima. Ah, pamoja pamoja. Safi sana. Haya, nimepokea salamu hizo. Ndio kama namna hiyo, ndani ya Baraka FM tuko hapa kuhakikisha kwa kila kitu shwari. Ni saa tatu na dakika kumi. Unaomba wimbo gani? Sema hapa nikuchezee. Halo Baraka FM. Eh, halo. Naam. Naam. Wa alaikum salaam. Kitunguu mtoa mtawa saba vipi bwana, wafueni uko nao sasa hivi? Ah, pole pole pamoja makiwa bwana. Sauti imepungua, sauti imepungua kwa kitunguu. Eh, namsalimia sana Robert Masimu. Naam. Ile Katumbo. Ndio. Naam. Ndio nyingi zimekwako mzee, ulituwezeshe hilo ndugu vile unavyojiwezesha. Asante. Eh, mimi hapo ninataka Suzana tu, Suzana Kulibali. Eh, Kulibali, sawa sawa. Unamjua Kulibali nini? Eh, ah, ah. Kitunguu, asante sana kitunguu. Kitunguu unajua ukikikatakata hivi huwa kinakutoa machozi kile kile ujanja wake ile kukata tu ujanja ujanja ndio unakuwa pale machozi ya kitunguu. Eh, Robert Mochiru umepata salamu zako. Robert pia alikuwa ameomba wimbo huo hapa. Kumbuka Robert yuko ndani ya UK pale bana na vizuri, anafuatilia akosi. Eh, kila UK si ati Kisumu United Kisumu. Eh, Mamtoni kule. Hello Baraka FM. Ah, Baraka FM, jambo mtafiti. Jambo sijui wewe. Mimi matano bwana, kutoka mazizi mimi. Niambie matano. Mimi kopoa, tunaomba lina hapo ya Liboma. Liboma lina. Liboma lina mwenyewe huyo. Eh, akishirikiana na mzee Pepe Kale. Eh, akishirikiana na mzee wa kazi hapo bwana. Unakumbuka inakumbusha nini nyimbo hiyo nina? Inanikumbusha wakati mmoja nilipokuwa niko Kisumu. Mm. 1992. Ndio. Ah, tani nilichapua mbaya. Eh? Sawa kabisa, mpaka nikikumbuka macheza nitoka za kiti. Usilie, usilie, wacha nisikize tu hiyo nyimbo. lakini usilie, sikuletea kumbukumbu kaanza kulia bwana. Haya bwana. <laughs> Haya bwana, naomba Nina, nitakuwa namchezea Nina. Halo Baraka FM. Safi sana. Hamisi vipi? Naam wala tutakuwa Amina, amina Bwana. ndio wakuja ah, ah, Hata sio wasiwasi, kupo hapa. Asante sana matano kutoka Matuga. Wimbo ambo zimeombwa hizo nitakuwa naziorodhesha hapa alafu tafungulia zingine. Halo Baraka FM. Halo ndoki. Naam. Habari ya leo? Nzuri sana. Zengala kutoka kwa Konda hapa makaburini Mtwapa. Karibu mzee. Mimi ningeomba moyo tu ya zeko langa. maana juzi mnakuomba mbale na kunipa. Yaani leo ndio ile siku hata usilalamike takuwa nikumbusha zamani zangu za potriza. Sawa sawa, sawa sawa, ndio kama namna hiyo. Alafu kama una wepesi wa kutuma harafa, unatuma kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano na rafu hapa kadha wa kadha zinamiminika. Naomba kuzisoma pia kitambo, tuendelee anasema nini huyo? Anasema huu ni mpango wa Magadi ikiwa pamoja na bwana Nzai Randu dindiri kwa mheshimiwa Chiraga. Hatujawachwa na chombo, tuko ndani hadi tamati. Angalia kwa maktaba unichapie Ngalula. Asante sana Ngalula, unapoteza kina Ngalula hao Kasima Ngaya Sosa kule pia walitunga wimbo huo Ngalula. Ah, kuangalia wengine ananiambia niko ndani na kwa taa ya mashua eh, naomba kibao Belalo chake Mpesa Daliesi. Belalo nitakuwa nakuchezea, wewe, ni Mobembo pdg ama ukipenda Rumba Ancestor, huyo anasema Belalo Mpesa Daliesi, utakuwa nakuchezea wimbo huo bila wasiwasi wowote. Yaani leo nyinyi ndio mtaongoza. Mkapuli Rabari nategea show ni yule yule Batman hizo eh, Batman huyo eh, jamaa jamaa kipopopopo huyo usiku ndio mchana kwake, wimbo chika ya wakikanda bongo mawe ah! chika ya eh, ni, ni mwanamuziki labda kama unasema wimbo wa kina sukutu mashini kila nini sio wakanda bongo mawe eh? ah, safi ndio tunaelimishana hivyo rumba explosion oye naomba kibao kilichoimbwa na kundi zima la TPOK Jazz kinasema cheza na mimi kwa heshima mimi ni mke wa mwenyewe akimwendee eh, mke wake yule mrembo mama Faya Kesi, ni mshauri tajika aka Baba Shila, anaburudika na eh, kina nane wale kina Kasi ni International Gardens pale akiwa pale Masango. Asante sana bila nangara respect hiyo. Ah, hizo ni zile zimeingia kwa njia ya harafa, wacha tuendelee sasa tupate burudani. Jamaa na watu yadanganya ndoto kama yeye kama jinamizi, ndio ndoto ya kukisha hiyo.

ndani ya nyumba ya Explosio na wanakanasa ndio mpango mzima na mzima wa kiki leo siku ya kuomba wimbo upendao na napokea wimbo hapo. Ikifika mahali unaota unadanganywa, basi ni hatari kubwa. Unajua Kenya, Kenya ni makazi ndio sana kule kazini yangu kule kazini yangu kule mtoto wa kule bara kamuishia atunge wimbo bwana. Yadala kosi shemeji bwana. mabango mosika yote bale bale rumba kongolai bale mato mama mama mimi ninabusa nazaina pasopona kwamba kike kasi baimelia nini Thank you.

utunzi wake Mtumbashi Maroho Masia unasikia kila mwanadamu mjengo bariki sasa ilikuwa hakuna mchezo hakuna mchezo kuja hapa. Eh, kuna bwana ndio Mganda wa Mganda, nitakuwa nakuchezea ngoma yake. huo wimbo wa umo usimchunge mkeo nitakuwa kuna kuchezea. Mimi pia mwenyewe, lakini kabla hapo kuna bwana ameomba cross moyo ya Zaiko Langa Langa. Kumbuka unapotaja Zaiko Langa Langa unataja bendi kali sana ambayo iliwahi kutia fora kipindi hicho na mpaka sasa hivi chini ya uongozi wake Nyoka Longo unapata mziki mtamu sana eh, wa Zaiko Langa Langa. Ni bendi ambayo kusema kweli ukiitaja basi unataja muziki ile ya ukweli kusikiza maneno hapo, alafu ndio utaniambia namna gani. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi baraka ya FM, Rumba Explosion ndio mpango mzima ndani ya Rumba Explosion utakuwa unapata pia muziki ya benga ukijiandae andae Thank you.

I'll Thank you.

ولقد بريانا أبطل ولفرقنا بين ولقضى وقنا ونسيق فتكرما فاسكن لنا يا رب فتكرما إلى سبيل Asante sana Gilbert Transformer. Gilbert pamoja sana, unasema unanipata live bro, ukiwa ndani ya Kizini Village pale, uko na Jamali Wange, Masi Pendo, Dadi K, Chiku Kasuli. Asante sana kutegea Rumba Explosion. Nasema mnapata burudani safi kabisa. Kumbuka leo ni siku yako msikilizaji ya kuomba wimbo upendao. Leo ni siku yako Bwana. Tunamkumbuka Kakai Kilonzo, wakumbuke wazazi, kumbuka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 n'imigozi navuga ko ndobo igikoni igikoni toka jikoni vipi david ni kunikomba naam niambie nilikuwa kitu kimoja ya frango wimbo gani wote tuna frango mkubwa sawa sawa mzee ndio kwa kigera ya karatifu asante sana david asante sana david naomba kwa ufupi tunasema nataka wimbo wote ule wakumbuke wazazi bwana. Halo Baraka FM. Naam. Nashukuru Mungu. Yaani Karibu Samuel. Na natabia unakumbusha zile za zamani, yaani nyimbo ambazo zinakufunza. Ndio na kuambia namna gani unatumia pesa ya kuuza kiingereza na kuchagua alicho ambacho kwa pamoja. Asante sana. Pamoja. Asante sana Samuel Mitaa Kongoea habari. Halo Baraka FM. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Bwana mzee wa kiti. Wa alaykum salam. Kenga. Mr. Kenga wallahi sijapiga simu Messi. Nilikuwa nasikiza hiyo nyimbo nakumbuka utotoni mwangu. Ndio. Ah, wallahi wewe wajua kuzipanga. Eh? nasikia raha. Karibu mzee. Sasa nakumbuka yani, yani hata mwenyewe nachoka eh? ah, nachoka sema wake, nakumbuka ukotoni mwangu eh. Kakae Kilonzo wajakatiza sasa ile mpige mm. za nje watu ndio katika kwa Mdera bota ah, ndio na Santana vile Santana, alafu kijisatu kinakubana kabazo na eh, ile kitu yaani wapendeza ile mbaya afro nakwambia unakuta mtu mwembamba mrefu lakini hata sehemu ilikuwa vipi? Yaani umevaa viatu viatu vya mbao vya juu, beli limekuwa kama tarumbeta, kijishati chako bana, umevaa nywele kubwa, alafu unaona unapendeza, mwili kuwa kamili, namshitu mkama tena hapo wale ndio wapenda kweli na vibinti binti hivi na kwa sababu ndio wanang'ang'ania kwa mambo mambo kubadilika mambo kubadilika wanaambia kuwa waone ndio wengi tumepata mambo sasa sasa tuna tofauti sana ndio hapo lakini ndio kukua huko hizi vinunguo uh, watoto wa kike vinunguo kikopu kiko nje kinguo kinakuja juu kwa upande wa juu pia kuna kunashuka chini kwa upande wa chini kunashuka juu kwamba ni aibu hata tusikie kuangalia macho kuangalia kambi sasa kwa kujaribu kumwambia atakumbia wote ni soko lako yani vile nyamaza sasa ah lakini yote baada haya wale na kwa mfano kwa kitu baba asante Kinga wanaleta taswira ni zamani zile. Siku hizi nguo jini unapungua, lakini inapungua zinakuja kutana wapi hizi nguo? baba Gazon, alaikum Karibu Kalama. Pika makanisi, yaani wacha mawazo. Safi sana mzee, safi sana, safi sana Kalama, tukia rumbo bila wasiwasi wowote. Halo Baraka FM, halo. Naam, eh, karibu ah, wangu. Naomba nyimbo kidogo. Wimbo gani? ile Amigo. Eh? Amigo elektronika. Amigo. Eh. Sawa sawa. Safi sana. Alafu kwa wingi ndio nyimbo kwa umoja tunasema wingi. Kiswahili kinajua iongele hiyo ipo iongele. Eh? Asante sana Baraka. Asante sana. Halo Baraka FM. Safi sana. Ninamtenda kutoka huko Karibu mzee.

Bwana wewe pamoja huku ndani sisi. Asante mzee. Memory ah, ni sana. Ana memory sana mzee. Eh, pamoja. Asante sana. Kumbukumbu zinakuwa nyingi tu yani ndani ya Baraka FM. Leo ni siku yako msikilizaji. Halo. Halo. Naam. Habari yako? Nzuri sana. Riziki hapa mtu wa Kashani na kutegea. Karibu Kashani, vipi Riziki? Shetani poa kabisa bwana. Karibu mzee wangu. Mimi nakupongeza kwa hiyo show yako bwana. Kwa burudani safi kabisa. Asante. Mimi nahitaji tanda ya nini bwana? Tanda ya nini? Eh? Eh, Kisha msilale, shati mjiombe alafu mulale, maanake mimi leo nipo. Asilali, tuko na wewe mpaka milango. Haya bwana. Asante sana. Ndio Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam. Karibu sana mjao. Ndio. lazima tuwakumbuke ndani ya Rumba Explosion. Asante sana. Imba tukusikia mzee. Naikumbuka hiyo, naikumbuka. Safi sana mzee Kinga wa mzee nyumba kumi, asante sana na wazee wote wanaopiga simu. Bwana, tupigane burudani sasa. Dan asante sana. Eh, ndani ya Houston pale Amerika walikuwa wanapata kwa njia safi. Bwana simu itabidi tuzike kando kidogo, baadaye nitafungua eh, tukifikia zote, tutasikia mziki wakumbukeni wazazi Thank you. ni mwanamuziki ambaye alibobea sana, kakari Kilonzo. Ukimfuatilia sana, ni baadhi pia wale wanamuziki ambao sisi kama Wakenya eh, lazima tuwakumbuke tu kwa njia moja ama nyingine. Aliaga dunia tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba. Alikuwa ni mwanamuziki ambaye kipindi hicho Kilimambogo Brothers ah, aliweza kuika sana mwanamuziki huyo alitoa ngoma zake wakati ule sabini na tano pale mwanzo akitoa ile mama kifagio ndio ilikuwa anaangalia yenyewe nayo mwaka sabini na nane pia wakati eh, grupu hiyo ilikuwa inawachana ikiwa na kina Joseph Mwanya pale, Joseph Musia wakalisha original Kilimambogo pale, Stars Alonzo aliendelea kuna muziki yake na Kilimambogo Brothers pale, na kata kucheza sana nyimbo zake alikuwa anaimba katika lugha ya Kitamba lakini pia wimbo wa Kimchiga na Kiswahili umekuwa unakubali hususani kama wimbo huu ni eh, wimbo ambao ulipia fora Kenya ni nchi yangu, pia ni wimbo tu ambao eh, kama unaukumbuka Kenya nchi yangu ni wimbo pia ambayo nasikia Kenya nchi yangu tunasema Kakai Kilonzo. na ni nyimbo ambazo zinaleta kumbukumbu kusema kweli. ni kumbukumbu ambazo zimezidi kujaa na zitazidi kuwa nazo za Kakae Kilonzo ndani ya Baraka ya FM Rumba Mzee wa kiti hapa zimetimia saa nne juu alama, ni katika awamu ya pili ndio imeisha hiyo. Kumbuka leo ni siku ambayo ninacheza wimbo upendao, niko na orodha hapa, wimbo unazoulizia wewe, mimi niko hapa kuhakikisha kuwa chombo nakipeleka. Nilikuwa nimekuahidi tutakuwa tunafanya hivi eh, katika kila mwezi tunachagua siku moja, tunasema hiyo ni siku ya ushabiki kuomba wimbo anaoupenda bila wasiwasi wowote. Seseni yako nambari moja inayokuchezea R&B na African pop. Sikiliza tunashika moyo zaidi ya kawaida katika maana yake kubwa kuhakikisha kuwa unapata burudani jinsi inavyostahili popote pale ulipo. Karibu sana. Kuna bwana mmoja alikuwa ameniambia mzee wa kiti leo nataka unichezee eh, Salongo, Salongo, Salongo, wimbo unaitwa Salongo bana Sambwa, bana Sambwa, nadhani ulikuwa umewahi kusikia. Twende na Thank you. in abundance for the children.

Thank you. Monday. Kalambula tarzo ya Esta hapo akiwepo kuchukua eh? ah, juza hilo unapoitaja basi ukosi kumtaja Ngwasi Ngwasi mtimbo Nataka mtu ambaye anajua anajua historia ya Ngwasi pote ile kusoma ama kuelezewa na nani nini, mtu ambaye mtu mtu ambaye alikuwa watu wa karibu. kumuulizia Kabani atakuwa anajua kinastarikio ya Esta kwa sana. Tunataka tu tukijua yale historia za hawa mabingwa tunawajua kwa undani, sio kwa, kwa, kwa maana tu ya kuwa umewajua tukuwa umeambiwa ama nini. Hapana, ni kwa maana ya kujua walivyokuwa, walivyokuwa kiasi, historia yao ya ukweli, yani sababu ndio ndio msingi wa Rumba Explosion. Msingi wetu ni historia na mahojiano na matukio yaliyotokezea katika rumba. Ndio maana rumba isikao chomeki si kipindi tu ati cha rumba cha watu wa rumba ile na ile ile, hapa Kuna mengine ya kambi na watu hapo, ukisikiza na fahamu zako tu utagundua kumbe kuna na wengine pia huwa unapita kimpindo hizo huko kwenye ulongwa. Naambua amekuja kimpindo yani kiufuluofuluo hivi. Dharau kila kilafu kile, ukisikia kauli ya mzee wa kiti, mimi pia naisikiza ile kauli naweza kusema kauli gani hiyo? Mimi mwenyewe pia naisikia ile kauli ya mzee wa juu, alafu utakuja sema baadaye sikusikia ile sauti langa na mbula kawate mboye mbula itakuwa ni mvua hiyo. Mpaka sasa hivi hatujajua lugha hii jamani.

wimbo mimi kila huwa nikiusikia, kuna mali wanasikia bamburi mtambo. Sasa sijui kama labda ni kwa sababu bamburi mtambo ipo sana kwenye fahamu zangu, ama ningependa msikilizaji wewe niambie wewe unasikia nini hasa, wewe unasikia nini? Ni bamburi mtambo nini? hususani kama una umewahi kusikia bamburi mtambo, bamburi mtambo, bamburi mtambo wala ilangana mbula <laughs> hivi sasa ni saa nne na dakika ishirini na sita saa za Afrika Mashariki. Tunani hapa mzee wa kiti, karibu sana kama nilivyofika sasa hivi. Ni chombo kiko imara, kiko maji makuu na kinaendeshwa na si mwingine bali msikilizaji wetu leo ndo anaendesha chombo hiki ikiwa Mombasa anadunga vyake ni tisini na tano nukta tano. Tunazungumzia Jomvu hapa Miritini, sehemu zile za Wapiribe kule Kambe, sehemu za Kaloleni kule ndani ndani, yani Rabai, Bondora, wapi kule Gotani, eh, machinji fulani huko, alafu huku Matumbi uje kwefanya kule kwengine mvula majira yalichungu tele tisini na tano nukta Asanteni sana. Waingereza wanasema we don't take it Kiswahili kuwa tujui Kiingereza. Wengine ujikuta yaani wao watu wengine wa Kiingereza wanajiona ni watu muhimu sana hapa, yani yani mkononi alitutatiza <laughs> yani mtanaona anaongea Kiingereza basi naye ni mtu bora zaidi ya watu wengine kabisa. Kila kizungumza anaweza kupatua patua Ngoja mtafute Kijani Zua hapo tuzungumze naye. Kijani Zua ndio mwanamuziki ambaye alianzisha ama alikuwa kwenye kundi la wale walioanzisha Leo Wanyika. Yeye sasa hivi na Tom Malanga wako na Leo Wanyika pale Nairobi ambao wamechukua ile bendi wana mashoa sana pale hapa na pale, wao wasiliana naye na watazungumza naye vizuri. Tunakupa ushauri I'm Thank you. Thank you. kijali zua ni wimbo gani huo? <laughs> Hiyo ni Amigo. Amigo. asalamu <laughs> Bwana, karibu sana, nipo hewani, nipo hewani mzee wa kiti Baraka FM, tunajua ndio mpango mzima hapa. Eh, tuko hapa Rumba Explosion, tunapiga Amigo hapa. Kuna msikilizaji ameomba wimbo huu tumepiga safari ya tamburu pia naomba vile vile. Yaani leo tumemwachia msikilizaji yeye anachotaka, sio sisi tumchezee tunachotaka. Alafu siku zote anatusikiza, ipo ipo haja tena gani nini kama wanabendi mkienda mahali mnataka kusikiza shabiki anataka nini? Sasa hapo ndio unajua uzito wa bandi gani iko juu hapo. Ndio. Eh, nyimbo zake za alichomika zinachezwa, nyimbo ngapi za bendi kadhaa na msanii yeyote zinachezwa. Hapo ndo nyie mnajua sasa nani mkali. Alafu eh, hivi hivi nini, mlikuwa mnaimba Kiswahili ishara kuwa eh. mnapenda Kiswahili ama mnaimba Kiswahili peke yake kwa vile hamjui Kiingereza? Ah, kwa kweli Kiingereza ndio sio uga wetu ehe, lakini ukiangalia ukisema uweke Kiingereza kwa rumba ndio haiingii sana, labda tu tupe maneno mawili matatu tu peke yake, alafu ndio na Kiswahili. Nimekubwagia zani hilo kwa sababu kuna kuna baadhi ya watu uchukulia ati mtu akiongea Kiingereza ni mtu muhimu, ushaona sampulio eh, ndio hiyo hiyo <laughs> na ndio kuna jamaa yangu mwingine nimemwona Mtanzania mm-hmm. amekuwa kwa mtandao amesema pole kusema hivyo, lakini si matamshi yangu, ni matamshi yake. Alizungumza kwamba Wakenya ni washamba eh, eh, kwa sababu wanapokea sana kwenye kizungu kile cha ndani kabisa. Ni vizuri communication, eh? ni vizuri, lakini unaona kuna nchi kama Russia, kuna nchi chini mzima wanakuwa na wakalimani umenelewa saa sijui kwa nini sisi huku mtu akionekana anazungumza kiswahili anadharaunika akilia kwenda shule tunaona binadamu jinsi tunavyochekesha unaona sanasana sisi afrika huku jaliziwa kwa yule ambaye hakujui, kuna mwingine anashangaa, yule anazungumza na kijana tena ni jua, hilo ni jina ama ni sentensi? Sijali jua ni nani? Sijalijua ni jina kamili. Jina langu la mwanzo naitwa Kijani, ndio jua ni la ukoo, lakini ukiunganisha majina yote matatu naitwa Kijani Salum Swalehe Zua Mane, majina mane, lakini sasa siwezi nikaweka yote hayo kwa wakati mmoja kwa kiusanii nafikiri jina la sijalijua limeshika vizuri ndani ya historia kubwa ya kesi ya leo wanyika supa labda una uhusiano gani wewe na bendi hizi kwa faida ya msikilizaji sasa ambao labda kwa mara ya kwanza anaweza kusikia chimbuko la yote yayote hayo supa wanyika ni simba wanyika lilikuwa Simbawanyika, tukatoka Simbawanyika tukaunda Leswanyika. E, Supawanyika ni Mzee Juma alitoka Leswanyika akaunda Supawanyika. The same time akaanza kujiita Wanyika Stars kutokana na mikataba alikuwa naye Sasa alikuwa anajaribu kuchenga ile mkataba, e, producer wake asimuingilie, ndio akaa akaita mm. lakini ni kitu kimoja kitu kimoja kwa mm. sasa hivi na nafahamu fika kwa uko Nairobi eh, wewe labda ungemuuliza ungemuuliza msikilizaji eh, katika ile original Wanyika ambayo mlikutana katika sasa hivi kuko ngapi labda kwenye ndio ambayo ipo sasa hivi amesogeka ah, tunaendelea vizuri wale yaani waanzilishi wenyewe ni mimi sijaizua tu ni Malanga, Rashid Juma. Rashid Juma nishazungumzia juu ya Rashid Juma kwamba kuenda kwa Mombasa alistaafu hizi kulima pia sasa hapa ni mimi sijalizua tu ni Malanga na Hassan Ngao watacheza Tuma na muziki wengine Mwai walikuruti wapya Eh, sasa sijui unaona kizungu hapo ni sasa labda unirekebishe. Oh, umetumia umetumia recruit sio? Eh, pia. <laughs> Tumeathiriwa na lugha hii, lakini kwa maana eh, nilikuwa nikufahamisha msikilizaji kuwa kujua lugha nyingine haimaanishi kuwa wewe ni bora zaidi ya mtu mwingine kwa akili, ni kuwa wewe umejua tu lugha na huyo ambaye ajui ile lugha yako, basi kuna mwingine anaijua zaidi, ndio maanake ile nyingine haijui yeye. Sasa kama wewe mtoto umejua hii na hii na ile, basi wewe sio mtu bora. Ubora wa binadamu uangalii katika misingi ya dini anayozungumzia kabisa. Sasa hiyo pia hutokana na eh, eh, wengine wamezaliwa kushika lugha lugha tuseme mtu tuache bwana, hawa watuhusu sana, tuachie huko, tuzungumzia eh, tugawanyike eh, eh, tutoke huko huko. sasa, sisi jana tulikuwa tulikuwa Bungoma Kandui, kuna club inaitwa Zuri Place, tulikuwa huko jana, ndio tumerudi, tuko Nairobi, alafu tutakuwa kunaitwa kombani kombani ndio kombani mm-hmm. tarehe kumi na moja inshallah kumi na moja eh. mwezi wa nane mwezi huu wa nane mm-hmm, kombani hapo eh, kombani hapo nafikiri matangazo yashatoka nadhani ndio eh, tutakuwa huko kwa hivyo watu watakuja kushuhudia leo Wanyika orchestra leo Wanyika live ya ya ni vizuri itakuwa ni Jumapili hiyo itakuwa Jumapili na sisi ndio tutakuwa eh, tutakuwa tunaburudisha, tunatoa burudani kutoka mapema, tuseme tutaanza mapema, utakuona na mapema mapema maybe saa sita hapo eh, eh, mchana, lakini sina hiyo ratiba kamili. shughuli ya mchana, ya mchana bure kuingia ama hela kuingia nadhani nadhani ni bure kwa sababu kutakuwa na ni kama sherehe fulani ya ya tonamenti sija sija lakini watatoa hiyo eh, watatoa hiyo program juu ndio so kwa ufupi ni kwamba lesoanyika ipo eh, watu wengi wanajaribu wale sana sana wale wenye wanakula haki zetu wanataka sana kusikia kwamba ati Kiswahili halipo eh, hakuna hata mmoja, unaona, ndio wakati sasa kukula hizo haki zetu vizuri, lakini tunaofuata tunaofuatilia eh, kwa kuto uchanika ipo na mm. na hivyo pia bado wananisikia hapo kwa FM hapo wananisikia mimi ndio zua mwenyewe. lakini ni mara yangu ya pili kuzungumza na wewe kwa kipindi. Mm. Asante sana Kujali, nilikuwa nataka tuane kidogo tuzungumze kwa yule shabiki wenu, naamini amelisikia hili, kama hakulisikia ataambiwa ili kuweze kuwasaidia leo. pale mzungumze, mkutane na marafiki zenu wa kitambo na tukijalia Mwenyezi Mungu kiungo kama hivyo utakuachilia, na naamini mashabiki watakuwa wamepata fursa kabisa kabisa kabisa. Asante sana Kijali Zua kwa kuzungumza na sisi ndani ya Baraka FM Rumba Exploration. Asante, karibu na kutakia kila la heri bana. Hebu tuimbie kidogo, na namfahamu ulikuwa unapiga sana ala ya muziki, ni chombo gani vile? Mimi ni nakiwa trumpeti na nilikwambia pia ni mhareja mwimbaji pia mm. eh, katika viungo zote zenu kuna yoyote iliyoingia sauti labda ah, sijaweka sauti eh. Eh, na chombo mimi naimba na chombo <laughs> na chombo ya yaani sauti yako inapazwa sana kwenye chombo <laughs> tipo, do pequeno, do pequeno trumpet lá no jogo, mano. Só pra caralho. É, o som que teria do dele. eu no grupo eu aula, do pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, tarará, pá, pá, pá. Pá, tarará, pá, pá, pá, pá. Tarará, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá. Pá, tará, pá, tará, pá. Hii gani? Yaani huo wimbo unaeleweka tena kwa sana, mpaka sasa hivi de ya Baraka FM Explosion. Asante sana kijana Jua kwa kuzungumza na sisi ndani ya Baraka FM. Mwana bwana yule de Karibu. Thank you. yani hapa hakuna kubahatisha ndani ya nyumba isikiwa, tunakuwa kwa mzee wa kitu Baraka ndio mpango mzima. unamsikia si mwingine bali Sijali Jua, amezungumzia nasi hapa, akatueleza jinsi gani, akatupatia historia hususan jinsi gani amekuwepo katika muziki, amefuatilia muziki hii, na ndio maana yake yeye ndio yupo sasa hivi na wanaendeleza kuhakikisha kuwa watu wanapata muziki mtamu na familia wanapata Chimbuko la historia ni ndani ya Rumba Explosion, tisini na tano nukta tano Baraka ya FM. Thank you.

ni mojawapo ya wimbo wa kundi zima la leo Wanyika, kundi ambalo lilitia fora sana katika anga ya Afrika Mashariki, waliokuwa kimba wimbo nyimbo hizi za rumba kwa lugha ya Kiswahili na kuhakikisha kuwa pia lugha ya Kiswahili imepaa kwa njia moja ama nyingine, tena tamu na mafunzo tele lazima tushangae tu wale ambao wanaona kuwa Kiswahili hawakifunzi na mnafungua simu wala sio wasiwasi, wote wale walioomba nyimbo zipo hapa kwenye orodha. Kuna Ngalula hapa eh, naona ile inapatia pale Mpesa Daliesi, Belalo Belalo Belalo Rumba Ancestor umetaka hiyo, naona kanda ya nini pale imeombwa Tuka Makali si eh? ah. Bwana tunasikia wasiwasi imetangaza dakika ya kumi na moja hivi iweze kukimu saa tano juu ya alama ndani ya Afrika Mashariki hapa Halo Baraka FM. Bwana GK. Yaani yaani GK wewe una jina la kiserikali serikali hivyo GK kama government of Kenya hiyo. Sasa mimi ah, simu yako tena inataka kuondoa. Simu ina nini tena? Punguza sauti ya redio yako. Ah, nakupata. Sasa mimi nilipoanza kipindi tu nimekutaja haswa Nasema huko ana jinsi leo mchezee wimbo wake huo ama ndio atakuwa kwa salala sahihi. Naam. Mama huwa hapana mtu ambaye akamwacha kama mimi. Sasa madamu umejitokeza na mnakutaja mwenyewe bila hata wewe kupiga simu, sasa wacha nikuchezee huo wimbo ile ile inyo shika shika unajiregelea unapoteza muda hapa redioni wanaomfahamu wangu huyo wimbo wake huwa ni inyo inyo eh, yaani aombi wimbo mwingine ntamchezea kina mwoni mambo haya

bolingo ya bable bolingo ah, ya bolingo ya bable bable bable sawa sawa eh zaiko langa langa zaiko langa langa mboka karibu mzee mzima pamoja safi sana ndani baraka ya fm ndio kama namna hiyo nani mwingine kuoroja hapa halo baraka fm halo waalaikum salam uko mbali sana, kusikia kwa mbali sana Nicolas. Ah, mimi nakupata mbona, vipi hali? Hali nashukuru. Haya bwana, nashukuru hasa hayo historia ya kuajika tumefurahi. Naam eh, na Kalongo nayo ikanileta karibu sana na kijiji wangu Gamomera, ndio bwana Goliga. Naam pia nafurahi kwamba mashabiki wameanza kwa wengi mabulani huko sehemu za Mazola. Ndiyo eh, kabidhi hapa na Mrive Rocha Mrive Ndago. Naam. Eh, wajisikie huru bana. Baraka FM ni chombo. Au sio? Shukrani mtu Asante sana nicolas Umbo ndani ya Kinango. Asante sana Kinango, kwema lakini Ah, kwa Nyerere si leo asikiti. Ah, eh, Nyerere bwana, mwacha tulie. <laughs> Labda nasikia kima kima. Ah, bwana mmoja kietu sana pia anaitwa Nyerere pale bwana. Ndio unapotaja Nyerere umemkumbuka rais mwenga zake Julius Kabarage Nyerere. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanzania bwana. Eh, kama tajiri sana, kama tajiri. Eh, Majumba makubwa na yale makala sasa watoanze asiyosemekana, sijui kama Ngwele alikuja huku Nyerere akaonaona magorofa makubwa makubwa kipindi hicho, eh, na watu wengi wale kuna eh, mabarabarani barabarani Jambazani, yani mjini hapo sasa kuna watu ndio wanaishi yani nje, unaona miji yani mjinga kuliko mpumbavu, yani mjinga kuliko mpumbavu habari wanacheka halo baraka fm halo mwenyekiti naam ah, Msimba Zambuni wewe California. Karibu. Sasa ah, bwana hapo tukumbushe kidogo tunasikia muzi. Muzi. Muzi chake eh, eh, cha kile chero. Eh, rojeru, rojeru. kama kisumbuka cha Unasema Tabule Rujero. Eh, sherehe ya Tabule. Tutakuwa mwezi. Tutafikia. Asante sana ndani ya Baraka FM leo siku yako kwenye chombo huko wapi? Sema nakupatia fursa kubwa sana ya kumiliki kipindi hiki. Halo Baraka FM. Halo mtoa kiti. Naam. Wewe ni Singa Abdulrahman? Ndio Singa. Ambapo nimesikika sana huyo msanii Kitali Jua. Naam. Kitali Jua mvua sijajua, na ametaja mahali tarehe kumi na moja wataporomoja misitu hapo live stream sehemu kani ni Mombasa huko ama ni Nairobi, Kombani, Kombani hapa Kombani, kama unaenda Kwale pale ile junction ile Okay, sawa sawa. Eh, pale mkipata muda bwana Jumapili mshuhudie. Mashallah, mashallah niona wa Jamal Life eh. wametutumbuisha sana miaka mingi hao. Eh, tena mambo ya uwanjani, mambo ya mchana, tunajua tena ana raha. Ah, hapo hapo mashallah mpaka ni ulishuhudia wale kijani zua wa. Sawa sawa. Safi, safi. Sawa, singo Abdulrahmani tutakutana na kina ah, sijali zua. Na namuuliza sijali zua ndio ndio sentence hiyo ama ndio jina? manake ujali tena umejua ah! utakuwa ni mtu wa vipi wewe <laughs> halo baraka sana halo baraka sana eh. hilo kanisa sara mikomani rabai karibu wangu niko naomba ule wimbo wa kanindo na kombe kanindo eh. kombe kombe sana kanindo sawa mzee kanindo luoche ambaye aliimbwa na kitu kwa mazembe eh, nadhani kina mwone mambo pia walimwimba kanindo Thank kombe kombe kombe kombe kwa tunajulia hiyo angalau kombe kombe pia wanatajwa bana. Halo Baraka Hassan. Halo, Abdulrafiki. Naam. Habari gani? Nzuri nashukuru. Nzuri. Mimi ni Rama kutoka Tiu. Rama Hamisi. Ya. Niambie mkuu salama tu. Naam. Mimi naomba kibao akida akida monini ya kiamu kiamu akida eh. akida kiamu sijasikia jina hilo kama labda lina jina lingine ama ndio nitachakura hilo lilosema yeye labda lakini naona ni akida monini moni apinda oh moni apinda moni apinda eh, ya ya eh, moni apinda yeah, yeah. Eh, Ah, eh, hapo kwenye moni ya Finda hapo Magita alipigwa hapo, Magita alipigwa hapo, Magita alipigwa. Ah! Ah! Leo ni siku yako msikilizaji, na kupatia fursa kama hujazungumza nami hapa. Alo, Baraka FM, naziandika chini na nizamu Naam, nzuri sana Mama Sukuu Kunda. Ndio. Karibu mamake. Nashukuru. Naam. Nilikuwa naweza kusala sista. Eh, ndio. Eh, sawa sawa. Alikuwa anakata kiuno mama namkumbuka Inaonekana wewe pia ukiamua, yale wakati huo ulikuwa unakata kiuno sana, yale ukikiwa jiondo sita hivyo, watu wanakimbiana eh, ulikuwa uchezi wewe kwani? Yaani wewe kuangalia uchezi Asante sana mama Subuhu, anasema yeye alikuwa ni wa kuangalia tu. Ah, ndio kama namna hiyo ndani ya Baraka FM Rumba mpango hapo kwa unapata ndani jinsi inavyostahili. Hizo simu nilizozipokea kwa sasa hivi na nadhani tosha. Wacha tuendelee sasa tupate muziki, Ni wimbo huu Belalo ambao ulikuwa umeombwa hapa eh, na eh, Rumba Ancestor eh, anajiita Rumba Ancestor au PDG Mobembo Asante sana Pedejia Mubembo kwa kuweza kutegea Baraka FM. Thank you.

Thank you.

Thank you. industry requirements. Manufacturing process. More. In the industry requirements. to

Afrika kuchia Mkapa Sele kipindi kile na Luna Kidiba Baba Tabanta Mkapa Sele unawachia nini? Unawachia mwingine hapo anasikiza hapo hivi? 一段，一段，一段，一段，一段，快速发生。 Mkabasele akimalia wimbo rumba tamu ambayo inaimbwa katika lugha tu ya Kijaluo, yani mwenyewe unapenda unakubali. Sikize kilugha hapa rumba inapoimbwa tamu. Chia Maria, Maria jamaa Mazola huyo eh? ni ya Mazola, afadhali askofu Lambigo la Kirima, alafu sikiza sauti ilipotulia ndani na maneno hapo ah, ya Mazola afadhali askofu Lambigo, Lambigo,

kusahau sikia siangilia mailo arusha maneno maneno tu hapo alafu akiingia mwenyewe utakubali yaani hao wana kama watangulizi wana maji hao wanamuingiza hao

mchungaji, mambo je? Kamata rumba taratibu. Mwanza na Tare, solo Yeah, yeah. Yes, I'm Kusema kweli ni kazi safi kabisa ya kwanza ya Skofu ile generation ya mazo na akiwa na kundi la Clan Bibo. Ah, mwezi ngumza naye mara kadhaa hapa mzee Fadhali yaani tuulize ah, wa tuulize fadhae anapiga anapiga kazi anapiga kazi anapiga kazi sikiza maneno sio kumbele la kwanza hiyo ah. Asirima, ala ah, ya baraka ya Rumba Explosion ni mpango mzima nami mzee wa kiti nimekuambia tutakuwa tunacheza pia eh, rumba hizi za kiruga tunacheza pia benga katika maana ya kuhakikisha kuwa tunaendeleza rumba mbele na pia vile vile tunaendeleza benga tusiwache bana. Kisha hmm? maneno ah, kumbuka ni gari juu Hapo ni mbaya, hapo ni mbaya, hapo ni mbaya.

Thank you.

California. Thank you. kwa matukio kadri yanavyochipuka. Watu walikuwa wanachimba migodi hapo nyuma, walifunikwa na mchanga. Security wetu wanapigwa kwa haya manyumba, wao umeona matundu ya marisasi. Habari za kuaminika kutoka kaunti zote za pwani. Kama minazi yangu imeisha, wachukua atakula nini? Ile tunapata biashara zetu zina kuokolewa taifa na hata kimataifa. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Wasomaji habari waliobobea George Otieno, Peter Konde, Mwangi, Mwinyi Kirumi. Usikose kutegea kila baada ya saa kwa habari zinazochipuka na matukio yanayojiri. yangu Anko Shiunda ndani ya Kisumu pale, tuambia nalipata kwa safi kabisa. Asante sana Machi Maria Kabasele, kuletea kumbukumbu sana mitaa ile eh, kona changu pale, anasema sehemu za Nyaruoyo Stop

Wewe kutoka lakini siku moja utakujalia

kufurahia sana wale waliobahatika kuweza kumwona Mbaraka Muluka akipiga show. Ilikuwa mm. ni ucheshi mwingi pale sheheni, mafunzo, na ueledi wa lugha, matumizi yake na ujumbe mwafaka, ala za muziki zinapopangwa. Ah, hapo pia nimekuchezea Newton Karishi pale kipindi kile, alichezea kitabu ni mbaya kama ulikuwa na mafunzo pia kiaina yake vile vile, pia umepata wimbo kama Achie Maria ule ambao Achie Maria alikuwa anaishi Nyerere Nyerere pale Kisumu, bwana mzee Uncle Simba analeta kumbukumbu kabisa, anasema wimbo huo Achie Maria chini kama sere ndio na kidii kipindi hicho, alafu nakuchezea pia wimbo wa hiyo ndo kusala sister mwana Kento ukiwa na Afrika Sukusu Stars yale ah! Stars, unajua pale kina Dadiki Boko Mikai Zanga ni kwanza Mchana naye dalili moto hapo. Kile kina nguvu aliokitoa, mzee nguvu aliokitoa. Bezi ile aliweka kama mgongoni, alipiga kwa nyuma nyuma mgongoni hapo na mzee mwingine. Kila mmoja sana hapa. Nguvu aliokitoa. Tani Imesalia dakika kumi na tisa iweze kufika pale saa sita juu ya alama. Leo ni siku yako kama vile nilikuwa nimekuahidi. Mama Adija, naamini umefurahia wimbo huu, unaitafutia nini bwana? Mama kuna mtu unampasha ama ulikuwa ni wimbo umeupenda? <laughs> Mama Adija kutoka Ukunda bwana, kwa ameomba wimbo huo, asante sana. Naam, naona wengi tu bado wapo ambao wameomba nyimbo tofauti tofauti. Tuko hapo kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele popote pale ulipo, asante sana kwa kuweza kutegea Baraka FM. Kuna mmoja alikuwa ameomba Moni Afinda kesho na kiamu, Moni Afinda za maneno naona madesere itabidi nimfuatilie madesere mwenyewe ndio sitapita pote leo msikilizaji awe ndio mfalme hapa achagua anaotaka anayopinda usikiza

ya siketo ejemba makambo mobimba na ya bipesa na mosala afika tala nsima na longolongo ya baleki soki abebisi bakosuka wapio

Iko maneno iko na pale kiama ah, kole siunga alifurahisha sana, labda mtu akitua wimbo utaitafutia nini wimbo unanipatia kumbukumbu sana Unasema unakuja kumbukumbu mwaka sabini na nane pale kwa mara yako ya kwanza kumbusu mtoto wa kike sabini na nane ukiwa darasa la sita hapo Bwana bwana, kwani mimi sisi nawaza tu mwanzo, hakuna kesi yote hapa Kuna madijeni mwambie tulieni bwana, tukusana bure bwana. Eh, naomba kaleta mamisa nini nini hakuna bana. Leo leo ni wacheni. Wote msikilizaji. Sisi ndio mzee wa kiti hapa. Tutaniambia nini? Mimi ndio mzee wa kiti hapa. Piga ah. maneno. Ndio wala nini? Na kwenye peke kwa pesa bakwalie kudole ya bati. Kote sate, kabati tayasabi.

matela yo telekata mama baleki yege kobikisa fami ekomi mwasi mobali te kobikisa fami ekomi mwasi mobali te ada mama alobelaka anga likambo ndenge tomesana kopesa na batoli mama mokili echange mwasi mobali tokomi nde egalite nzambe amida ye Yo mama machete mama oye ima ima ima ima ogo ogo ogo chena yege ogo ogo ogo baje yege ogo ogo ogo chena yege ogo ogo ogo baje yege

ukamziki Asante sana Jomba, Jomba ujukuu huko ndani tunaondoka pale za unafurahi kupata mokili eh? ipo njiani mokili kwa shamasha wa kwa salamu nyingi kwa mtu wa dini huwezi pokea kaka. Asante sana mtu Jomba ujukuu kununia huko tunaondoka ndio nitakupatia hizo yangu Asante sana kutegea baraka ya FM kama uko Malindi tisini na tisa nukta tatu vyumba vyake. Malindi vipi bwana? Nasema kutoka Malindi hapo, napenda sana napenda sana shabiki wetu kutoka Malindi apige simu bwana, tueleze na tupate tisini na tisa nukta tatu tisini na tisa nukta tatu Malindi na viunga vyake. Tungependa eh, kuwasikiza kule tuweze kujuliana namna gani eh? 私たちは。 jopo la kaunti. Kwanza, masuala tulizo tulizopo Saturday Night Live Show SNL kama usande nyimbo hodo rumba explosion. Tufuate kwa mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter na sasa TikTok kupata ufahamu wa yanayojiri kote nchini. Usikose kusikiza mbashara kupitia tovuti www.org. You, you, you are now tuned in to Bye-bye. Thank you. Sarakala na motiri papangie. Habibi mote ma, habibi wate koyo. Habibi mote mote ma, habibi wate koyo. Habibi moto ye ma, sabra ma, sita wa sita pati. Iza pa sa ta koyo, dos mote te sayi pa koyo.

Coco. years Pero Maloba, ah, Mokine, Mokine namwona Ruben Jacob ananiambia nichezee moja ile mangle pa nimwambie rafiki yangu nipete zio Mike Mwakamba kwa ndani ya boy pale klabu Sibisa zio Mwakamba panya buku ndani ya Sibisa nakubali jana pete zio Mwakamba grand manager big manager Enjoy kufuatilia sana kutoka Endebele mbali sana Rumba Baraka David na Kitara, David na Kitara ananiambia huko Mombasa Likoni pale kona hapo uko ndani ndani ndani kama kawaida, unanipata loud and clear Kamboni pale babako Jackson na Kitare, bro Sami na Kitare, John na Kitare na mke wako Linda pale, Evelyn na Kitare, Lidia na Juma na Kitare, wewe kama Ezekiel, mashabiki wote wanasema baraka ya Mungu inatakia usiku leo. Wasiadi wanasema uko Simanzi Mombasa pale wanawakilisha kama kawaida. Beka Bakari ndani ya Zivani, Zivani pale. Asante sana. Rashidi Juma ananiambia huko VOK pale. Hadi kamati mzee wa kiti asante sana. Nimezamia ndani ya chombo mzee wa kiti alikitasha vipingo kwa Tusifikie hadi tamati Bwana. Kiplina Akoli anawakilisha Mtwapa, anasema tumekuwa chungi huku Mtwapa. Asante sana boy, tuko pamoja sana Masaniko Rabai Kasidi pale Mumba wanasema tupo mzee wa kiti, wala usikie wasiwasi, kimya kimya tu. Salma Rumba anasema tulipata safu ukiwa ndani ya Kombani siti Juma Mwakuuza halafu tuwafikie bwana huko wanakuja ule wanyika ndani ya wasiwazi hea kazi kinyozi pale mikajogo mikanjuli muko lokti saidi waiti saidi salimie sana kiponda bwana rafu kiponda Samuel Ndune ndani ya mkampuni, asante sana. Daniel Abai kule pia, asante sana Makada Prince Marekani JJ Ozengo, South Uganda. wale kwa biti chao pia unasema mnatembea show mwanzo mwisho. Nadhani ushindi ulimsomera kila Afrika ndani ya madhara pale. Luya Prince, asante sana kwa kutegea baraka ya FM Rumba Explosion. Dogo langu anasema yuko na vibe kafuni pale. Kolo anasema yuko madhara 4A Nairobi pale. Asante sana kutoka na Bai Rad West na Samjoro na Nyuki. Asante sana Brown ndani ya Nanyuki pale. Sofia ndani ya Likoni, yani Baraka FM kweli tunasikizwa mbali. Mwanje unasema yote yaliyofanyika kama ulivyoipata, asante sana. Mshomoroni pale, kumbe Mwachiro vipi? najamtondia baraka maingi mstaji mstaji jamal flambo uko ndani uko ndani Naamini salamu zimewafikia popote pale mlipo. Asante sana kwa kutegea Baraka FM huko ndani ya Facebook yetu Baraka FM ama Facebook, tafuta mzee wa kiti pale utanipata. anasema dakika tano malizia, nimwambia bukaeni kando heshima muhimu. Kamanda wapishe, nilikuwa sina nidhamu bwana, wapishe Thank you. kazi safi kabisa hiyo ya Moperoa Maloba Mokili, wimbo uliokuwa umeombwa na Jomba Ujukuu ndani ya Tononoka pale na hiyo ile ameleta kiwingu Hayo na mimi nilikuwa na motisha ya kwenda. Ngoja nisikize wanasemaje, msikilizaji anasemaje, ni watu nyinyi ma DJ ama niendelee mimi mzee wa kiti? Sasa nikuwa kiongozi wa kiimla bwana. Ah, Nicole sifuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sifuri sifuri. Wasemaji napisha majina yao niendelee. Halo Baraka FM. Halo. Nani? Jina waitwa nani? Bana zapata, waitwa nani mimi? Nasema jina unaitwa nani? Hamisi wa Matuga, sawa, utapata. Yaani nipo, nipo. Ah. Shika, shika. Halo, Baraka FM. Habari mzee wa kiti. Nzuri sana. Salamu, ni hapa kutoka Kande. Ndio, Mr. Hia. Eh, niko hapa ninaenjoy kabisa, niamsha misi tukae tusikilize, au sio? Sasa naomba tu rekodi moja, naam, imwendee Majimbo Chikavu, naam, Charo Albert Kola, ndio mke wangu naye hapa tayari, naam, Jacqueline Mekadinga, mm Darawe, naam, rekodi rekodi yenyewe ni mikolo mileki mingi. Ai, siku zimepita nyingi

hebu mimi nichangamshi na rekodi moja hapo Manze. Manze eh, bwana. Sasa madj leo waeke kando, madj wakae kando kiasi, wakae kando kwa kumbusho. Haya, kitunguyo kitunguyo, ah, shika shika jikia hata sio wasiwasi, ndaucheza wote huo. ana Baraka FM. si Ndio, kuondoa

Ou ala de mateme de lenta apame. A li masyevo? A lana an zote te. An ambiye. Ou ala de zote an zote te. Ou ala de zote an zote te. Ou ala de zote an zote te. Ou ala de zote an zote te. Sawa sawa sawa sawa. Anataka Dracula, naona Walter pia alikuwa yuko hapo, imekodoa kodoa macho. Ai, shika shika shika shika, hebu hebu shika shika. Ah, hello nao mzuri sana eh, nao niendelee. Sasa nani mwenzetu vile Lady Maya, Lady Maya sema niendelee, endelee mpaka ah Haya wala mamake. Sasa naomba nitafute nyimbo moja. Ipi mamake? Amba. Amba mzee Nyiboma huyo. Ah, ah. Mm. Amba ya baba Gaston. Oh baba Gaston, baba national. Eh. Ah, safi mamake. Safi sana. Kwa kuna naona zimekuwa nyingi sana. Sijaona namba amesema amepiga simu akasema mzee wa kitu wewe nenda bana. Kwa sio ma DJ. Halo. Rafiki. Naam. Inakuwaje ndugu yangu? Nashukuru sana bwana. Unaongea na mani Nyerere toka Kinango huyu. Ah, Nyerere! Kila nikijaribu ana simu inakataa, lakini saa hizi tuone imekubali bwana. Imekubali mwisho mwisho. <laughs> Niambie mzee wa karibu. Nimemsikia mzee Nicholas Kumbu. Ndio. Ilikoko ni simu mm. nagosia wote kina Goldiga Marekani. Naam, sijamsikia leo Goldiga. Goldiga leo pia mimi sijamsikia, sijui uko wapi leo. Ah, twende nalo baba. Asante sana. Watakazo madizei yao, au sio? Eh, sawa sawa mzee. Ah, twende nalo mzee Nyerere huyo, mzee Nyerere ndani ya kinango pale. Shika shika. Halo Baraka FM. Wa alaikum salam. Nashukuru sana kaka. Eh? Ni yaani balaa tupu. Ndio. Naam. Ndio wangu watu wanaona pengine mapya ya mchapa tu hizi ndio mtu haumfiki hata kama anaelewa kweli kabisa naam na kuna vile mtu ambaye sasa watu hawaamini naam ndio wao wanasema nasi ndio watu watakumbana nao bwana kanisa kauli hiyo mzee eh, bwana eh, bwana eh. anasema taratibu sema taratibu wamekuwa wengi kwa kweli bwana Madilu Multi System Grand. Alustadi Chemical Yasini atagwa kule, shika shika TBK kweli watutibika kweli bwana bwana watu yumo wima huo eh, kuna simu nyingi nyingi hizo wacha tuicheze wimbo wacha tuicheze ya TBK akavunja kiti chake cha uvivu sasa hivi Thank you kuna swali moja hapo mwenye kushindwa atafanya mtihani peke yake na hii rekodi inasema hapa ni ya nani ipenda muranga dereva nyeri

ama unakuwa nyumbani kwako unateremsisha kopo moja ya baridi masala na mgomba wako pale unateremsha chai na pale nyumbani utaweka rekodi gani Thank you. Thank you.

Thank you.

abhekisa abadikala nazoyo lelo ngimzotesa ngisabasha memahali olekantela bato bato bakubalukana Kita tetanya untuk Tuhan Back on my pain, back them on now, wanna feel. Mobi ya moto, reto na njoto, niggas. Reza kambo bana mipari wa kufari. Bande kobote na mate na linetie. Leki ya mopati bi mase. Ale kami bari mitema mikoveta, ho. Mwana ya mama ite mase. Bande kobote na mate na linetie. Leki ya chahu baye mase. Aliniambia nilisema nitomete mwana ya mama ite mama Olingongana etokana na litanga Ndopatana epale ya saiba Masua makinatara makimateo

mobimba ya moto etona nyonso na botebi bobanda linzaka miso na nsuki ye babwaka lokolo oyo nde efuta ya demarke baluka kinshasa mobimba bato bakufa ye olinganga na ekokanga na libanga tobwaka na ebale ya saiba masuwa batingakala mabima te o ebima sikanga ya bolingo na biso itopito nyonso tomasi onginga mafuta olo na nsukuli Mwiba ya moto leto na nyonso na bote Tokangalisa ta miso na sukie Abwaka lokolo oyo nde suka ekenda Alukaki sasa mobiba Thank you. Thank you. Nane balopite ngana kokina yo tena bolingo ngoma zena kokina yo nalingise yo sukase na kobala yo nakolesa yo mase baluki bakimisa yo nzambote ya mosolo mase balongoli nda mosala na kufa na ngelele mase bakoseli nga makambo mpona kosa na welendo mase nazali na yo

Thank you. ezalaka mabe basilikisa loposo efai komelaka mabe balobi te nga nakoki na yo te na libala ngo mabe nakoki na yo nalingisa yo suka se nakobala yo nakolesa yo Thank you. yo na

I love you, baby, that's me. I love you, baby, that's me. I love you, baby, that's me. Muziki iliyoyako kumbukumbu tele tele waliofungwa watakuambia miaka themanini na mbili pale wimbo huu kumbukumbu zetu wangu Kioko, mzee Kioko ndani ya club signature, ndani ya club signature. Moja hapo ndio hapa barabarani, tukipita pembeni pamoja wote hapo, rumba sana hapo mzee Abdul la muziki, rumba sana yani panda katika kila Jumamosi hapa anafanya mambo kwenye klabu sana wangu mja wangu kile kitu ndani Marekani pale, waambia duki duki duki kujifunza viporo vile kilingi tunabalia mwangu kujifunza hiyo tena cheki kana hiyo na hiyo na hizi unakutana kwenye bari pia ama hivi tatu hivi bwana tukisema nini tusiingie tukisema nini muziki mtamu kupatikana mwezi huu tabu hii kusema kweli na Afrika International e agora adequar que se tenha, que estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, significa agora, estou mulher, pescado de um, ah! La evina soya, la evina soya, la evina soya, castillo, Portanto, assim, esse rádio é um museu. Olha para a canção. Abdala Mwaganzale Mongolei ah, Santana Mongolei, uko mitaa gani mzee wangu Abdala? Matuga. Asante sana, karibu wangu. Kwa dio labda nielekeze tu hapa hapa karibu na ofisi ya dio hapa dispensari ya Matuga, au sio? Paza sauti hapo bwana, wanga wajipige na viambaza. Iko na bomba rekodi bwana. Wimbo gani mzee wangu? Aijo, aijo, aijo, aijo. Ah. Haya bwana. Nipatie hiyo kati ya sijalala nitafurahi sana bwana. Yaani hiyo nakuwekea mzee wangu wala usilale. Haya, sabiki jamii. Safi, karibu. Karibu sana. Aijo, kumbuka ni kimoja Simanga Sosa hapa bwana. Tumejaliwa sisi nakwambia mzungu mpaka anasema Ngasosa kwa Tanzania pale, anaambia mzee wa aijo aijo aijo, sauti yake asema Ngasosa ile ndani ya kundi zima lile kilicho le kamare kama kamare kama kamare ah, halo mzee wa kiti yeah. Unapata muzi kwa nini mmeshindwa bwana? Tumeenda moja baada ya nyingine hivi. Ah bwana, hadi eh, nimekosa mpaka kaka yodo sasa, ilikuwa nyuma yangu bwana. <laughs> utaona na ubaguzi, ah, si ubaguzi, yani ndio wakiomba watu hivi eh. vinajinanya kimpangilio mpangilio, oh, eh. eh, subiria tu. Asante wakati nikicheza kina Yellow Sister nimecheza kina Luta ni yani vitu vinakwenda kasi Rana naye hapa kuna muzi, kuna kanindo kombe kombe, kuna kika makalisi, eh, kuna veve hapa ambayo ndio inaendelea hiyo. Uh, kuna leo mwingine kwa naka Franco Nina sijana kulibali. Tutafanya nazo mpaka ile ambayo itakuwa haipo watu kukubalia tu kwa Yesu nyingine. Hmm. Hmm. Usala yoso, Hayo muzi ulikuwa unataka naamini ni ile ya kina kitu yoke Muzi wewe. Eh. Okay, kabla hajaimba muzi, labda sio muzina. Amana bana ukitero sema wazee. Ukitero na maukumba ya bana yawaona tikalipa kokopapare osingalo bazoko kaitoko yokondi magana bana oketea sema wate oketea ona mokuba ya banango yawaona tikalipa kokopapare kale ipikiyeee kaitwa kamawa magana bana oketea sema wate

na mimi nataka usikize utatuambia basi, manake majina pia mimi linanitoka toka naipata sikiliza sana ngoma za Luzengo. Utahitaji jina Mjirang ou, mjirang ou bakoum ou Alo Alo baraka san Alo Ina Mbaba kisata Mbaba kisata Kwanen njou Mbaba kisata Mbaba kisata Mbaba kisata Mbaba kisata Mbaba kisata na kuchezea sione mtu yaani, unasema mtu wa piki chezee Malawi zikomo, naicheza hapo Malawi zikomo zikomo, sika maneno hapo mmemwabata sika mzee Mberikizi Mangwana Matata Thank you. Voilà. Mkwale mkali mzee Berikiza kila chini kuna madarongeta anavyofanya sikiza maneno yoka yoka, sikiza. Halo, naam, mzee hodi hapa ndani ya mzee hodi, eh, karibu mzee wangu. lakini huo bwana hiyo nyumba anaotaka ni bomoto huyo. Oh, bomoto. Bomoto. Bomoto kiamu hao. Eh, ni bomoto Safi sana, asante sana mzee wangu. Asante sana. Unasikia Unasikia Kuna mtu simu azungumzi, ametulia, lakini anajua kila anamjua nyumba kumi kwa moto unakuchezea kiapo Thank you. yangu imeomba ukasema uko na mke wako hapo karibu, yani nafurahi kama sasa, labda mko chumbani wenyewe mwacheza mkumbuka zamani zenu zile, mko chumbani wenyewe, wajukuu na watoto wako kando, yani ndio wenyewe tu mwajipa raha mkumbuka zile ah, Mungu zenu na na mikono mirefu mingi, siku zimepita nyingi, bariki

bwana, sina msemo kabisa. Ni kazi safi kabisa eh, ya Mikolo mileki Mingi, Berkizi utunzi wake hususan katika muziki alipokuwa akitajwa Franco Luambo Luanzo Makiadi Grand Maite mwenyewe yule Tipu Santo Cristo Kinshasa, alikuwa nakosa eh, bila kumtaja pia vile vile Tabu Le Pascal Rogeru, unaona ndani ya Frisa hapo. alafu ulikuwa lazima pia umtaje Kimangwana Mateta Berkizi Wazo na Mbongo kuja kupuliza walikuwa wanaitwa maskatias yao yani wakali wao wakipiga heshima za watoto kesha kama leo ata molimo somo te mapasi bamona bato mpona rekete pasi ya mokili mapakio nzambe etinalili masala ngai mosi nakomisulaka

Tere baba, oh. mokolo nini akozokelanga ngaleleli mama oo ngana bati motema ye ngaleleli mama mokolo nini akozonga mboka yo motanaleli mama oo ngana bati motema bati motanaleli mama mokolo nini akozokelanga 90% BTC, la ce n'est pas n'importe qui. Awia, ce n'est pas n'importe qui. kosimba ye baleleli mama mokolo nini okozonga mboka zonga mama pusala ofundu mama pusa basese mama pusala ofundu awiya mama awiya mama bakusa basese ye akusala okundu likala bidala ka nzoto mokolo nini akozongelaka kala leli mama o kala basi motema ye kala leli mama mokolo nini akozonga mboko yo motema leli mama o kala basi motema yo motema leli mama mokolo nini akozongelaka mboka kusa bazeze limota kusala okudu likala benda na kasa tosekabaleleli mama mokolo nini akozokelanga baleleli mama e kala basi motema e baleleli mama mokolo nini akozonga mboka tongaleleli mama kala basi motema tonga mboka baleleli mama mokolo nini akozokelanga Hallelujah

sherehe kama leo. Sasa kipokea simu sidhani kama itakuwa kwenye kuomba wimbo, labda niambie tu historia na matukio, kwa sababu hizi ndizo nazo hapo pia hazijachora, hazijacheza Ndizo zisitoshe pia kucheza. Sasa ukiniongezea nyingine itakuwa tabu hiyo, itakuwa lawama hiyo labda ukipiga simu, labda kumbukumbu, labda una ujumbe, labda wakumbuka mahali fulani, unatupatia historia. Ni kwamba wimbo itakuwa mtihani kidogo, kumbukumbu tena hapo. tahadhari. Halo. Sema Abdalla. Ndio. Ulikuwa unataka aijo. Safi sana mzangu. Safi kabisa, karibu sana mzee. Safi sana. Inakukumbusha wapi labda hiyo? Tuletee karibu hiyo mbali. Wale mashabiki wenzangu Ndo ndio hapo kweli. Hata hivi natoka machozi hapa nilipo. Pole mzee wangu, tuko pamoja. <laughs> Ah, inaleta kumbukumbu ya ujanani pale, mko sehemu fulani hivi. Kweli kabisa silie bwana, yaani kumbukumbu tunaileta ili kujali kuileta leo, si ya kuleta majonzi, kutuletea furaha mioyoni mwetu. Haya, haya, sawa. Naleta kumbukumbu, naleta kumbukumbu kweli. Kutupa kumbukumbu yako na wewe unaisikiza, tupe kumbukumbu. Halo, Baraka FM. Halo, Baraka FM. Naam sasa sana mikononi, kanindwa kanindwa, tafadhali kombe eh, kombe, sio ipo hapa, ipo hapa, chakula nipate, tayari nimeinakili hapa. Safi sana. Halo Baraka FM. Halo, sikupati sauti, iko chini sana hiki nasema hivi ndio nakumbuka mikono mileki mingi tukisema muzasa ndipo mikono mileki mingi ukisema hivi muzasa ndipo mzaza <laughs> nimeko ndio ilikuwa maanisha nini hiyo eh, ndio eh. Ah, ah kumbukumbu kumbukumbu hmm. sina kijiji tena ah. ah. ah. yaani ungelikuwa unaniona hapo kwenye studio ungekubali ngoma halo baraka sana sema bwana mzee wa kiti safi sana wajua hiyo aiyo sahihi pasha wakati fulani naam wakati huo wa tuko vijana vijana tu kama sita hivi, ndio sigara ni moja. Naam. Sasa hiyo sigara moja itazunguka kote, yani kule kuvuta sigara wakati huo mm. ilikuwa kama ni, ni, ni, ni, ni ufahari, yani ushujaa, yani eh, eh, unapuliza, eh. unatoa moshi mdomoni, moshi kwenye pua, yaani hata mchana mwenyewe akikusikia tu anuka sigara, unapata wewe yaani sasa, wewe ni mbabe wa yote machunguzi anaongozwa tu yani yani ndio hapo lakini sasa tulikuwa tujui mtu asiyeje fahari ujana oh, una tabu eh, bwana asante asante bwana eh, bwana tupende kumbukumbu kumbukumbu tamu sasa wakati wa kuomba wimbo ah, ukiomba wimbo sasa utakuwa mrongo tu natudanganya kuna bwana alikuwa ameniambia anataka nduki di lipua lipua, anapokea simu. Halo, eh, naam, naam, kitunguu. Eh, hapo sasa mwanzo hiyo hiyo ekonomileki nyingi hiyo, ndio yaani kulikuwa wakati huo na mzee wetu hapa anaitwa kunimbichi kunimbichi eh, sasa ndio tunaimba kunimbichi kuni vipi? Kuni kuni hiyo midomo ya bata. Ndio. Tanadaza. Tanadaza. Sasa bwana. Hata hapa nyumbani simekwambia kuwa tulikuwa tumezika jana. Naam, naam. Na watu hata wame yaani hiyo stesheni hiyo imeitwa wapi? Bwana. Nawaambia yaani mimi niko na mzee wa kiti mpaka kweli kweli. Yaani hata ile huzuni nayo inaenda chini. Tuko pamoja kaka. Wewe tuendelee mzee wa Sawa sawa. Sawa sawa. Foleni ngoma, foleni ngoma hapo kwenye shughuli bana, wakiwa sote foleni soteni, kila mziki tunguu umefiliwa hapo, kilikia mziki kama ile naongoa ongoa hapo. Kama kuna DJ wa mtaani hapo, ongeni DJ, kaa kando bwana, wewe umelipwa sawa sawa, sasa tukaa tuchukui pesa bwana, lakini kwenye maspika yako mmoja mzee wa kike hapo kwenye mambo yake, Kuna kitu DJ sasa Ni sio katika ila sawa. Kuna kwenda. Halo Baraka FM. Ah, kwa ah, Naam. Nilikuwa na Sebastio ni Boma nasema analia na moyo wake analia, mama atarudi lini? Ndio ugani atarudi pia nganale lima manga na tulipokia. Naam. Kolonini ni ni zilizo ya kozonga mboga. Ndio. Ya kibali. Naam. Yeye alikuwa atakizea ya kwa. Sawa sawa sawa sawa sawasawa mzao kisikia hapo zana za radio hapo kuna amba baba gatoni kanda bongo kanda ya nini ile jaribu jaribu kinaona pia mwenyewe nipo juu juu hivi kimtindo mtindo yani mwingine tukiwapeva komina kozuka tokutana boye pakokatakota ngaite alobakate dejasa bwango makambo nakipakate mpona bwango kosanae nanakate mpona bwango kosambae bazwaka ngai mpona lutango kosekae anzambe maobo nakenda wape bamemana isango tosuki wape bakominda konzuluka tokutana boye bakokata kotala ngai te balobaka te deja sabo yango makambo bakibaka te mpona po yango kosona tolandaka te mpona po yango kosamba bazwaka ngai mpona lutango koseka ye kanzambe paoo yewewe

Thank you. malembe ozwa mingi balobi ye akisaka nini ozwa tero balobi ye azwaka te nzambe bandambe maongo balele ya nzambe mokili oyo nga nasengi na nzambe mokili oyo nga natuni silise nasala nini kabula ye ya mwangana e Nikunia nini yanzoza e Mombasa vada e Kanga pipa uo Bala ya chanze Moki yoyo Banda kate Mwatanyasa Kulupe Nawe la via pango te Ya uo

Don't be nanga omusunsundu okidde nazo okimanza nanga omusunsundu okimotero nanga omusunsundu okimamunaye nanga omusunsundu okiyaya ndokidaya nanga omusunsundu okitonere ndokitonere nanga omusunsundu okipindu Doki you, tangu Msusu Doki Mombasa kitu Marekani na mimi unapata burudani kizaya ndo kizaya tangu muziki ndo kizovele ndio kizovele tangu muziki ndo kivindi ndo ki ah Zion Radio mtu wangu champion ya Afrika rafiki afanye buku PDG mwaka mba bwana sauti ya Zaya kwa kweli na kusikia unajua wazi kweli sultani Mlango ulikuwa umesema Malawi ziko huko. Haya, na mimi nisikia. Dedication hiyo kule kwa Ruben Jacob alikuwa amesema mchezaji wote wale manga ni fine mwendee pili mwakamba akiwa boy pale club. Kabila kabani pale kitu kabisa katika kwa sababu